A potom, draga braćo, spomenuli smo na našem prošlom druženju da se razlozi pojavljivanja džahilijetskih ostataka u cjelini mogu svesti na tri stvari. Da se mogu svesti na tri, na tri stvari. Prva od tih jeste kabulu al-mahal, plodnost mjesta da prihvati te džahilijetske ostatke, a ovdje se dakle radi o srcu. Druga stvar, to je fesadu at-terbijeti u tenšije, fesad ili loš odgoj. I treća stvar, العادات الاجتماعية الجاهلية اتوسدك to su dakle, dakle džahilijetski adeti i običaji. Džahilijetski adeti i običaji. Otpočeli smo govor o ovoj prvoj tačci, kabulu al mahal, plodnost mjesta, dakle, plodnost po znacima navoda, mjesta za prihvatanje ovi džahilijetski džahilijetski ostataka. Te smo spomenuli hadisa Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam koji govore o tome da grijesi koje čovjek čini u cilini ostavljaju traga na njegovom srcu ostavljaju traga na njegovom srcu tačka po tačku sve dok se na kraju srce dok srce na kraju potpuno ne potamni i ne bude u stanju da razlikuje dobro od lošeg i ne bude u stanju da razlikuje dobro od dobro od lošeg ako je ovo jedan od najvažnijih razloga koje smo spomenuli razloga džahilijetskih ostataka, kabulu al-mahali, plodnost mjesta, to je srce, srce za prihvatanje ovi, ovih džahilijetskih ostataka. Možda čovjek kaže, šta onda ja imam tu kad me Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sa takvim, takvim srcem? Problem nije do mene. فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُتَّقِينَ jer da me Allah subhanahu wa ta'ala uputio, ja bih bio od oni koji su, koji su bogobojazni. Od oni koji su bogobojazni. Nema sumnje da je ovo laž i potvora i obmana od iblise, od iblisa i nefs od duše al amaratu bisu koja naređuje na koja naređuje na lošo, na loše. Jer gospodar Jalla wa odgovarajući na ovu šubhu kaže: "Bela kad ja'atka ayati biha wastakbarta wa kunta وَكُنْتَ مِنَ wa kunta مِنَ الْكَافِرِينَ Zasigurno si ti dokaze naši došli, ali si ti ih poricao i oholio se i bio si od onih koji su koji su bili nevjernici, koji su bili nevjernici. Stoga je gospodar Dželjavala poslao svim stvorenjima poslanice upute i pojašnjenja. Poslanice upute i, i pojašnjenja. I gotovo da u čovjekovom životu ne prođe jedan trenutak, ni jedan moment, a da u njemu nema i šareta. A da u njemu nema i šareta. S tim što se ljudi razliku, razlikuju kada je u pitanju fahm, kada je u pitanju svatanje ti i šareta znakova koji dolaze od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga nemoj tvrditi da ti put uputem nije pojašnjen. Da ti put upute nije pojašnjen. Naprotiv, došli su ti ajeti i došli su ti oni koji su te opominjali. Pojasnili ti put uputem, pa da si dakle htio ti bi bio od oni koji mogu vjerovati i koji mogu slijediti pravi i koji mogu slijediti pravi pravi put. Možda, dakle, čovjek kaže ja sam stvoren takvim i Allah subhanahu wa ta'ala Selam alaikum rahmatullah. Se sad čujemo, braćo. Čujemo se, alhamdulillah. Tajib, hajran, inša Allah. Tajib. Problem do konekcije, hajran, inša Allah. Dakle, gospodar subhanahu wa ta'ala je taj koji je stvorio svačiju dušu. Gospodar Žele Vuala je taj koji je ah hakimin, koji je najmudriji i koji je od svih poznavaoca, koji od svih poznavaca najbolje, najbolje zna. Kaže šejhul Islam ibn Temija, rahimahullahu ta'ala, govoreći o Allahovoj Žele Vuala pravdi. Gospodar Žele Vuala ne čini nikome zulum nikoliko jedan trun. Nikoliko jedan trun. On je potpuno pravedan, a, a usto od svih milostivi on je najmilostiviji. On je milostiviji prema svome robu, od majke prema njenom djetetu, kako je obavestio Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme u vjerodostojnom hadiriku l'islam ibn Temije, cilana hadis, Omar ibn Khattaba radijallahu anhu dva sahiha, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio ženu među roblem koja je tražila svoje koja je tražila svoje dijete pa kada ga našla prigrlila ga i stisla dakle u sebe pa je potom Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao mislite li bi da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru pa su ashabi radijallahu anhum rekli ne pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala milostiviji prema svojim robovima od ove prema njenom od ove prema njenom djetetu kaže dalje šejh šejhul sami ibn taymija rahimehullahu taala wa huwa subhanahu ahkamul hakimin i on uzvišeni je najmudri kao što kaže nuh alejhi salam dozivajući obraćajući svom gospodaru wa anta ahkamu al hakimin a doista ti si najmudriji Stoga je zulum stavljanje stvari na mjesto koje im ne pripada, na mjesto koje im, koje im ne, koje im ne pripada. Stoga nema u postojanju, nema na ovom dunjaluku zulma od gospodara subhanahu wa ta'ala. Već je Allah ala svaku stvar stavio na njeno mjesto, iako je u stanju da postupi oprečno tome. Da postupi oprečno tome. Jer gospodar jalla ala radi ono što radi, radi svojom voljom i svojim izborom. U estahiku alhamda wa thana ala ajadila wa la yavlim i zaslužuje da bude hvalen i veličan zbog njegove pravde i zbog toga što gospodar žele vaala ne čini nikome zulom. Fa huma ala kulli še'in qadir, nastavlja dalje šeikul islam ibn Temija, rahime Allahu ta'ala. Gospodar žele vaala sve može. Ono što hoće, to biva, a ono što on neće, to ne može biti. On je stvarao od svega i on je pravedan u, u svojim, pravedan u svom stvaranju lil واضع fi mawadi'iha مواضعها stvari na njihova mjesta I on, iako je u stanju da uradi zulum, ali gospodar subhanahu wa ta'ala je daleko od, daleko od toga, ali annahu as-salam. Jer Allah jalla wa ala jedno od njegovih imena jeste as-salam, a to je dakle onaj koji je čist od mahana. To je onaj koji je čist, koji je čist od mahana. فخلقه سبحانه لما فيه نقص أو عيب للحكمة التي خلقه لها وهو محمود عليه ono što gospodar subhanahu wa ta'ala stvara a u čemu ima manjkavosti ili mahane to je zbog mudrosti radi koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio takvu stvorio takvu stvar pa tako na primjer kaže dalje šejhul islam ibn Taymije rahimehullahu ta'ala ako majstor ili radnik uzme krivu dasku ili uzme loš kamen, pa zatim nakon toga stavi ove stvari na mjesto koje im pripada, na mjesto koje im dolikuje i koje im pripada, onda će to s njegove strane biti pravda i ispravan postupak i bit će zbog toga, Zbiće, zbiće zbog, zbog, to, zbog toga će mu se biti zahvalno. Iako dakle sama ta daska i sam taj kamen u njima ima mahane. Ali onda kada su stavljene na stvari koje na mjesto koje im pripada, onda je dakle takav postupak i ispravnost. Onda je takav postupak, postupak i ispravnost. Isto tako, onaj ko uzme loše stvari, ružne stvari i stavi ih na mjesto koje im pripada, to će biti s njegove strane hikmet i adl. Hikmet i adl, mudrost i pravda. Sefe ili bezumnost i zulum će biti kada bi te stvari bile stavljene na mjesto koje im ne pripada. Koje im ne pripada. Pa tako, onaj ko stavi turba na svoju glavu, a papuče na svoje noge, taj je stavio stvari na njihovo mjesto i nije učinio zulum papučama, jer je dakle to njihovo mjesto koje im pripada. To je njihovo mjesto koje im koje im pripada. Tako i gospodar subhanahu wa ta'ala ne stavlja ništo, ništa osim na mjestu koje mu pripada. I to ne biva osim uz pravdu. وَلَا يَفَعَلُ إِلَّا خَيْرًا I gospodar Jalla wa'ala ne radi osim dobrom. فَلَا يَكُنُ إِلَّا مُحْسِنًا جَوَادًا رَحِيمًا I gospodar Jalla wa'ala nije išta drugo osim muhsin, onaj koji lijepo i dobro postuva, postupa, جَوَادًا koji je darežljiv i koji je milostiv. وَهُمَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ i njemu uzvišenom pripada stvaranje i pripada i pripada odredba. Dakle, šehovi samimnu temije, rahimu ta'ala, nam govori o tome da gospodar željna vo'ala onda kada daje da određena duša biva u zabludi, da određena duša ostane u stramputici, da je gospodar željna vo'ala ostavlja u zabludi i stramputici zbog toga što je ta duša to zaslužila. Zbog toga što je ta duša to zaslužila i upravo to je ono što pogoduje takvoj što pogoduje takvoj duši. To je dakle pravda od gospodara subhanahu wa subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala na drugom mjestu zar ne vidite kaže kada bi čovjek stavio uzeo miris i počeo stavljati na nečista mjesta na smeće i tome slično, zar ne bi to bilo, bez, zar se ne bi to svrstavalo u bezumni postupak od strane ove osobe? Da, dakle to bi se smatralo bezumnim postupkom postupkom, jer mjesto dakle mirisa jeste dakle lijepo i čisto mjesto, lijepa i čista i čista odjeća. Pa je tako dakle i mjesto upute gospodara subhanahu wa ta'ala čisto i dobro srce. Čisto i dobro i dobro srce, a mjesto dakle strampucenice i zablude jeste dakle loše, ružno i prljavo i prljavo srce i gospodar subhanahu wa ta'ala stavlja svaku stvar na njeno mjesto i to je dakle pravda i hikmet, mudrost od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga je na čovjeku da poradi na popravci svoga stanja i da po, por, poradi na popravci svoga srca. Da popravna radi na popravci svoga na svoga srca kako bi gospodar želeo ala na tom srcu ili u tom srcu dao kako bi tom srcu dao hidajet i uputu od njega od njega uzvišenog kaže ibn Qayyim rahimehullahu taala potom sam kaže razmišljao da li uspje i huzlan ne uspje propadanje da li ima sebeben ili je pak to isključivo mešijet bez sebeba bez sebeba, pa sam vidio kaže da postoje sebebi, a to je ehlijetul mahalli wa ademuha, a to je dakle da li je mjesto plodno ili nije. Da li je dakle srce plodno ili ili nije plodno. Da li je srce plodno da gospodar žele vala njemu podari uspjeh ili pak s druge strane nije plodno da u njega bude usađen uspjeh od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Pa tako postoji razlik među samim i među samim stvorenjima. Postoji razlika između sami, među samim e, stvorenjima, kao što među insanima, među ljudima i njihovim srcima isto tako postoji, postoje dakle razlike. Pa ako mjesto insana, njegovo srce, bude od onih koji prihvataju ni'met, na taj način što kada mu se ukaže, on ga spozna, spozna njegovu veličinu i njegovu bitnost, zahvaljuje onome komu je podario taj ni'met, i izražava svoju zahvalu i veliča ga zbog toga. Te zna da je to isključivo od Allahove dželle Allahume dželjevala darežljivosti i dobrote, bez da je on zaslužen da mu bude data, da taj ni'met, da mu bude dat taj ni'met, ve da je on isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala, te ovaj čovjek veliča gospodara subhanahu wa ta'ala iskreno zbog ni'meti koje mu je podario. I taj ni'met je i taj ni'met usmjerava ka zahvali gospodaru subhanahu wa ta'ala i doživljava ga kao isključivo Allahumu dželle wa ala blagodat. S druge strane, spozna svoju manjkavost i nemogućnost da se zahvali gospodaru subhanahu wa ta'ala na toj blagodati mu je, kojemu je Allah subhanahu wa ta'ala podario. A i onda, kada mu Allah subhanahu wa ta'ala da, pa ustraje ta blagodat koju mu je dao, on zna da je to isključivo Allahuva dželevala blagodat i dobrota od njega, pa i kada bi mu oduzeo tu blagodat, da je on toga zaslužan, da je on toga, da taj čovjek da je to, da je to zaslužio sebevom, svoji, sebevom svojih dijela. I kad god se, kad god mu gospodar subhanahu tada poveća i svoga izobilja, takav čovjek još više poveća samo svoju pokornost i svoju poniznost gospodaru subhanahu wa ta'ala, poveća svoju zahvalnost gospodaru subhanahu wa ta'ala i svoj strah da mu gospodar Đelja Vala ne oduzme blagodat koje mu podario zbog toga što nije u stanju da mu se zahvali na način koji koji gospodaru Đelja Vala koji gospodaru Đelja Vala dolikuje. S druge strane, sebeb el-hudlana, sebeb neuspjeha jeste u neplodnosti mjesta I zbog toga što mjesto ne prihvata nijemet koji mu gospodar Dželjavala daje. Kad, jer kada takvom bude podaren kakav nijemet od gospodara Dželjavala, takav ne govori poput prvog koji dakle posjeduje sebe uspjeha, a to je plodnost njegovog mjesta i njegovog srca, I ne govori poput prvog da je to isključivo Allahuma dželle ala blagodat, već kaže hada li, ovo je moje, wa inna utituhu li anni ahluhu wa mustahiquhu. I meni je dat ovaj nijemet zato što sam ja dostojan njega i zato što ga zaslužujem. Kao što kaže gospodar Dželjavala govoreći o Karunu da je rekao Kale innama utituhu ala ilmina indi kada je govorio o onome što mu je gospodar Dželjavala dao od blagodati pa kaže ovo mi je dato zbog mog znanja. Zbog zbog znanja, to jest zato što Allah subhanahu wa ta'ala zna da ja ovo zaslužujem pa mi zbog toga gospodara subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala daje. Stoga, iz ovoga trebamo shvatiti, kaže Ibn Qaim, rahimullahu ta'ala, da je od sebeba huzlana, od sebeba neuspjeha, ostajanje duše na onom stepenu u kojem je stvorena. Da duša dakle, ostane u osnovi u kojoj je u kojoj je stvorena, a gospodar žele ovala govoreći o duši, kaže inne nefsele emaratun bisu doista duša naređuje naređuje na lošo, na loše. Stoga je razlog neuspjeha ukoliko čovjek ostavi svoju dušu za nemarije i ne očisti je. i ne očisti je. Tako da su sebebi neuspjeha od dakle duše i u duši. Sebebi neuspjeha su od duše i u duši, a sebebi uspjeha su od Allaha subhanahu wa od Allaha subhanahu wa ta'ala. Blagodat od gospodara od, od, od gospodara Jalla wa Ala. Stoga postoji različita zemlja. Postoji zemlja koja pri, prima bile, kao i ona koja ne prima bile. Gospodar Jalla wa Ala je taj koji je stvorio drveće, pa među drvećem ima oni onog koje daje plodove, a ima i onoga koje ne daje, koje ne daje plodove. Gospodar Jalla wa Ala je stvorio dakle pčelu s jedne strane iz koje izlazi ono što je korisno za ljude, što je lijek, dakle, za ljude a to je, dakle, med, i s druge strane, stvorio je, dakle, i zumbura koji ne daje, dakle, poput onoga što daje pčela, iako su, dakle, u svojoj građi gotovo, gotovo, dakle, isti. Iako su u svojoj gra, grazi, dakle, gotovo, gotovo isti. Tako je gospodar Dželjavala i stvorio duše, a pa jibe, dobre duše koje prihvataju, blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala te ga zbog toga veličaju i hvale i s druge strane stvorio je dakle duše koje ne prihvataju blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala i problem je upravo ovdje onda kada čovjek ne radi na popravci svoga stanja i na popravci svoje svoje duše. Kaže Ibn al-đauzi, dakle sada govori Ibn al-đauzi, ne Ibnu qajim, već Ibn al-đauzi, rahmetullahi alaihim, pa kaže, oti očisti svoje srce od prljavih stvari. فَالْمَحَبَّةُ لَا تُلْقَا إِلَّا فِي قَلْبٍ طَاهِرٍ I gospodar Jelle ala ne daje svoju ljubav, ne usađuje svoju ljubav osim u čisto srce. Zar ne vidiš zemljoradnika kako bira lijepu, dobru zemlju, pa je potom napaja, pa je potom napaja ore i čisti od svi, čisti od, od, od svega, dakle što, od svega što utiče na zemlju. وكلما راى حجرا القاه فقد god vidi kakav kamen onga baci Wa وكلما شاهد ما يؤذي نحاه يقد god vidi da nešto smeta onga odstrani thumma yulqi fiha البذر a potom dakle daje sije on baca u zemlju baca u zemlju sjeme ويتعاهدها من طوارق الاذى I opet nakon toga vodi računa o tom sjemenu da ga ne zadesi kakav ezijet, da ga ne zadesi šta, ne zadesi loše. Takav je i hak, el istiniti gospodar, želevo ala, kada želi da odabere svoga roba i da u njegovom srcu usadi ljubav prema njemu, gospodar, želevo ala, očisti njegovo srce od širka i očisti ga od prljavštine rijaa, pretvaranja, sumnje i tako dalje. Potom ga napoji vodom teobe i inabeta, vraćanja gospodaru subhanahu wa ta'ala i čisti ga strahom i hlasom pa njegova spoljašnjost i njegova nutrina po pitanju takvaluka budu podjednaki, budu podjednaki. Potom gospodar subhanahu wa ta'ala u takvo srce baci zasadi sjeme upute fe yusmiru habbel mahabbeti pa nikne plod mahabbeta ljubavi između dakle gospodara subhanahu wa ta'ala njegova roba fe hina idin tahmidu al ma'rifetu vatanen zahiren wa kuten tahiran wa kuten tahiren vakuten tahiren. Stoga na robu je dakle da uzme sebebe koji vode ka tome da gospodar Đelevo Ala popravi njegovo stanje, popravi njegovo srce i da u srce roba usadi, usadi plod upute i spoznaje gospodara subhanahu wa ta'ala. I ovo smo, ovom smo govorili na ciklusu predavanja put ka oprostu milostivog gospodara kada smo spomenuli prvu osnovu, a to je na tebi je da kreneš, a on će upotpuniti. To je znam da je na robu da krene prema gospodaru Dželjavoala i da uzme ove sebebe uspjeha, kako bi mu se gospodar Dželjavoala nakon toga odazvao i popravio njegove stanje i popravio njegove, njegovo stanje. Spominjali smo hadise Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame u kojima gospodar vala hadith il kucije, dakle, kojima gospodar vala kaže ko se meni približi, ko se meni približi za pedal, ja se njemu približim za lakat. Ko se meni približi za lakat, ja mu se približim za rukohvat i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovdje gospodar vala na početku ovih, ovog hadith il kucija kaže ko se meni približi. Dakle, uslov da se Allah dželjevala približi svome robu jeste da se rob približi gospodaru dželjevala. E onda kada rob krene ka svome gospodaru, ka Allahu subhanahu wa ta'ala, onda i gospodar dželjevala njemu izlazi u susret. Navedili smo, navodili smo primjere, mnogobre dakle, primjere uzimanja sebeba, da gospodar dželjevala voli od svoga roba da uzme da uzme sebebe. Pa smo spomenjali primjer Merjema alaihi salam, alaihi, koje gospodar žele vala kaže vohuzi ilajki bi džidhain nahleti i ti zatresi palmino drvo naređuje gospodar žele vala ženi koja je dakle po svom stvaranju slabašna a još dakle ono što povećava njenu slabost jeste se nalazi i u drugom stanju noseći dakle isa Selam alaikum wa rahmatullahi, jel se čujemo, braće? Jel se čujemo sad, čujemo se, hajren, <laughs> inša Allah, opet pun problem sa konekcijom. Bil hajr, bil hajr. Hajren. Dakle, ostalo zadnje što smo htjeli reći, a što reko, e, o čemu smo govorili na prethodnom ciklusu predavanja, kada smo govorili o putu ka oprostu ka e, o putu ka oprostu milostivom gospodaru gdje smo spomenuli da je hadis hadis al-Qudsi e, gdje gospodar dželle kaže ko se meni približi za pedal ja sa njemu približim za lakat ko se meni približi za lakat ja sa njemu približim za rukohvat i tako dalje do kraja hadisi al-Qudsi je gospodar dželle vala traži od svoga roba da bude taj koji će krenuti ka njemu pa mu potom gospodar dželle vala izlazi izlazi u izlazi u susret. Smo rekli da gospodar Dželjavala traži od svoga roba uzimanje, uzimanje sebeba. Gospodar Dželjavala traži od svoga roba, roba uzimanje, uzimanje sebeba. To smo vidjeli na puno mjesta kroz Allahovu knjigu kao i sunnata Allahuma poslanika sallallahu alaihi wasalam. Pa smo tako vidjeli da uzvišeni Dželjavala naređuje Merjem je alaihi salam koja je prije svega slabašna zato što je dakle žena pa zatim nakon toga slabašna zato što se nalazi u drugom stanju noseći Isa alejhima assalam pored toga gospodar dželalu alaju naređuje i kaže wa huzzi ilejki bi jid'in nakhlati ti zatresi palmino drvo zatresi palmino drvo pa će ti pasti, plo, eh, pa će ti pasti plodovi. Gospodar Dželjavala je kadar da Merijem alejhi selam spusti plodove bez da Merijema napravi i jedan pokret. Ali upravo ovo je ono što gospodar Dželjavala želi od svojih robova, a to je da uzmu od sebeba onoliko koliko su u, koliko su u stanju. S druge strane vidimo isto tako Ejuba alaihi salam koji je bio bolestan kao što kaže Allahu poslanik sallallahu ve selleme 18 godina. Bio je bolestan 18 godina. Onda kada mu je gospodar Želevala odredio da bude izliječen gospodar Želevala naređuje Ejubu alaihi salam i kaže Urkud birijlik. Urkut Birižlik udari svojom nogom. Zamislite dakle, bolesnika koji boluje 18 godina i koji je 18 godina vezan tako reći za svoju postelju. Kakav će biti njegov udarac? Kakav će njeg biti njegov? Njegov udarac. Gospodar Želevoana je bio kadar da da taj dakle izvor vode od kojeg se Juba a.s. napoju, dakle i okupao, gospodar Dželjavala je bio u stanju da ga da i bez slabašnog udarca Juba a.s. Ali gospodar Dželjavala poučava svoje robove da trebaju uzeti sebebe ono onoliko koliko je njihovom stanju, a da im potom on uzvišeni izlazi u susred. Stoga i ovdje kada je u pitanju kabulu al mahal ili kada je pitanje ovo plodno mjesto, to je srce. Čovjek je traj koji treba preduzeti sebeve kako bi mu gospodar Želevala nakon toga izašao u, sr, izašao u susret i popravio stanje njegova, stanje njegova srca. I popravio stanje njegova srca. Tu je dakle u prvom mjestu dova od strane roba gospodaru Želevala da gospodar subhanahu wa ta'ala popravi stanje njegova da popravi stanje njegova njegova srca. A da zatim nakon toga kao što spomenu Ibnu Džavuzi rahimeullahu ta'ala da nadgleda svoje srce i da ga čisti od onoga što kala, što kvari, dakle srce. Od širka, od bidata, od novotarija i od grija. Pa onda kada čovjek tako postupi, gospodar Dželjavu Alamu izlazi u susret i pomaže ga. Izlazi mu u susret i pomaže i pomaže ga. Stoga na taj način čovjek čini svoje srce, dakle svoje mjesto, plodnim da gospodar subhanahu wa ta'ala u njeg zasadi svoju ljubav i s druge strane da čovjek isto tako odstrani od sebe sve ove džahilijetske ostatke o kojima dakle govorimo, a koji su se godinama i godinama prije toga lijepili za čovjekovo srce i ostavili, ostavili na njemu ostavili na njemu trag. I ukoliko čovjek ukoliko čovjek ne poradi na čišćenju nji, na čišćenju dakle svoga srca i ne uzme sebebe koji vode ka njihovom odstranjivanju, ostaće dakle duša u toj u takvom stanju, u takvoj dakle poziciji i neće se neće se po, po, popraviti njegovo stanje osim dakle onoliko koliko on bude uložio uložio truda u tome. Ovo je dakle u celini prva stvar o kojem smo htjeli govoriti kada su u pitanju sebebi džah, e, kada su u pitanju sebebi džahilijetskih ostataka dakle prva od tih stvari kabulu al mahal a to je plodnost a to je plodnost mjesta inša Allahu ta'ala odakle sljedećeg druženja govorimo o ovom drugom sebebu a to je fesadu et terbije fesad dakle terbijeta i fesad i fesad odgoja molim gospodara subhanahu wa ta'ala da očisti naša srca popravi naše stanje i da pomogne one koji se bore na Allahovom dželjavu ala putu radi uzdizanja Allahove ve ala riječi kako bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khaira